вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у папярэдніх перадачах мы збудавалі схему беларуска-нямецкага суседства на працягу ўсёй гісторыі нашых дачыненняў ад найбольш блізкіх і людскіх у часы полацкага княства ў 13 стагоддзі да бадай такіх самых сёння у адно што тады у пракаветнай мінуўшчыне за гэтым суседствам не стаяла ані ваенных кашмараў ані вераломства нямецкай палітыкі якое сёння ператварылася ў такога псіхалагічнага чарвяка што сядзіць недзе пад сэрцам і дае пра сябе знаць калі мы гаворым ці то пра нямецкую дапамогу чарнобыльцам ці то пра нямецкі клопат аб беларускай дэмакратыі ці то пра нямецчыну як самую жаданую для сучасных беларускіх беларускіх эмігрантаў заходнюю краіну. Што не кажы, а сядзіць гэты чарвяк недаверу пад нашай сардэчнасцю пры ўсім жаданні розуму не звязваць тое, што было і тых, хто быў з тым, што ёсць і тымі, хто ёсць пачакайце хлопцы немец яшчэ прыйдзе кажа вясковы дзед устаўляючы свае тры капейкі ў размову маладых пра патрэбу беларусі далучыцца да аб'яднанай Еўропы і немец у яго гучыць нават не страшна а усеабдымна страшнона як нейкая непрадказальная вынішчальная і абсалютна безапеляцыйная прыродная з'ява як цунамі на паспалітым народным узроўні немец большы нават за страх і вусціш ён ледзьве неяк пара году ва ўспамінах аднаго чалавека пра вайну мне сустрэлася такая фраза неўзабаве настаў немец і нядаўнія калгаснікі вярнуліся ў сваю вёску а Вядома, што пасля таго ідылічнага полацкага перыяду ў дачыненнях беларусаў і немцаў было шмат усяго. І войны і замірэнні была нават і наша беларуская агрэсія супраць нямецчыны. Гэтак прынамсі характарызуе гісторык Геннадзь Саганович, любімы ўсімі славянскімі народамі, а таксама літоўцамі Грунвальд. Саганович прыводзіць факты нашэсця нашых у нямецкія землі, як палілі і рабавалі паселішчы, забівалі людзей, а ўрэшце робіць выснову пра стратэгічную нематываванасць грунвальду так ці інакш, але і тады адносіны беларусаў з немцамі можна было разглядаць як роўныя. Не было яшчэ гэтага чарвяка недаверу пад сэрцам. Ён з'явіўся ў той момант, калі роўнасць была разбураная, калі мы перасталі быць суб'ектам еўрапейскай палітыкі і як дзяржава былі падзеленыя паміж нямметчынай і рассеяй. З гэтага моманту немец ператварыўся для беларусаў вераломнага захопніка падобнага да цунамі. У недасяжнага кожнага для нас вырашальніка нашага лёсу падобнага да пары году а на ўзроўні асобнага прадстаўніка нямецкай нацыі у чалавека кепскага хцівага і несардэчнага пачынаючы з пазамінулага стагоддзя беларуская літаратура менавіта так апісвала немца а казімир сваяк у 1919 годзе подпісаў немцу прысуд у цытую немцы старыя лгуны народ разумны толькі горды як люцыпар а замест сэрца носіць у грудзях гной у пісаць немцам прысуды мы спрабуем здаўна ад сваёй слабасці натуральна мы не здольныя ніяк паўплываць на хітрасппляценні ўсемагутнай нямецкай знешняй палітыкі таму схільныя прыпісваць ёй магічную сілу непрадказальнасці вераломства у дачыненні да нас немец і маскаль не пытаючыся ў нас распараджаюцца нашим лёсам ад часоў падзела ў рэчы паспалітай у інтэрпрэтацыі кастуся каліноўскага да часоў ганса георгавіка у інтер інтэрпрэтацыі зянона пазняка. І ў першага і ў другога немец недасягальны для нас і таму адзінае, што мы можам гэта выказаць сваю рашучую нязгоду супраць самога існавання гэтай геапалітычнай стыхіі. Маўляў, немец для нас гэта заўсёды ўжо ў сілу прыроды сваёй бяда. Радыё свабода вострая брама глыбока схаваны ў душы недавер беларуса да немца мае даўнюю гісторыю і сфармаваўся задоўга да мінулай вайны на чым ён трымаецца сёння у паміж нашых суседзяў ёсць шмат краінаў няроўных з намі, а такога вось чарвяка недаверу пад сэрцам у дачыненнях з імі няма. Возьмем агромністую непрадказальную рассею. Тут мы навучыліся пераадольваць свой недавер да яе, прыкідваючыся ейнаю часткай калі цяперашні кіраўнік заяўляе што беларусы большыя расейцы за саміх расейцаў гэта тое самае як у покасцы пра зайца які кажа ваўку а найперш самому сабе што мы з мядзведзям самыя дужыя ў лесе сказаць так пра немцаў беларусу не выпадае альбо возьмем польшчу з палякаў у нас часцяком падкепліваюць такі ў гэтым выпадку абраны спосаб самасцверджання таксама ж непрыдатны да немцаў Украіну мы проста імкнемся не заўважаць і яна да апошняга часу адказвала нам узаемнасцю. Зрэшты і мелі мы ў еўрапейскіх справах роўныя галасы. Францыя і Англія, Швецыя і Італія занадта далёкія, аж на тым канцы вёскі суседзі, каб у нас сфармаваліся нейкія адмысловыя адносіны амерыканцы у параўнанні з немцамі занадта стракатыя нават ужо з выгляду рознакаляровыя каб уяўляліся нам такім вось маналітным цунамі у Словам, беларуска-нямецкія дачыненні аб'ектыўна не такія, як з іншымі. З нашага боку ў іх прысутнічае глыбока затоены недавер. Зміцер Бартосік у сённяшняй перадачы працягвае абмяркоўваць гэтую тэму з дасведчанымі ў беларуска-нямецкіх дачыненнях людзьмі. Нямецчына краіна большая за Беларусь по плошчы у два разы, па колькасці насельніцтва у 8 разоў па эканамічным патэнцыялі і ўплыву. Падлічыць немагчыма. Напэўна, гэтая велічыня прапарцыйная нашаму няведанню нямметчыны і нашай нецікавасці да яе. памятаецца Стэфан жыромскі у рамане верная рака вуснамі аднаго з герояў выказвае такую думку маўляў незайздросны лёс тых народаў якія апынуліся паміж нямметчанай і рассеяй ці застаецца яна актуальнай у сённяшнім дні гаворыць першы пасол незалежнай беларусі ў нямметчыне Пётра Садоўскі. Немцы нам менш небяспечныя, чым расейцы, чаму? Таму што яны блізкія суседзі і яны нам блізкароднасныя па культуры. Культуралагічна нам немцы большыя сябры, чым расійцы, таму што гэты, шматколькасная нацыя яны нас могуць паглынуць той самай папсой і ўсім гэтым постмадэрнісцкім начыннем немцы в этом сэнсе для нас просто в окно у ту же самую Европу, потому что немцы, европейцы такие вельми симметричные, гармоничные. Про немцев можно разглядеть еще Европу лепше, допустим, там, чем про французов. И для нас немцы культурологичные, они ближайшие, они не небеспечные. А российцы небеспечные нам вот этой своей культурной экспансией. Ці можна назваць людзей, якія глядзяць маскоўскія тэлеканалы і слухаюць расейскую папсу русафіламі. Думаю, што не. Як і тых, хто спажывае гамбургеры з кока-колаю, не назавеш улюбёнымі ў Амерыку. Мастак Артур Клінаў называе сябе германафілам і распавядаючы пра сваю гісторыю любові да нямецчыны не хавае сваёй крыўды у маладосці юнацтве для мяне існавала две вялікія культуры на якіх я можна сказать выхоўваюся гэта антычная культура і класічна нямецкая культура для мяне нямецкая філазофія літаратура гэта былі рэчы праз які я прайшоў які я чытаў якія для мяне былі вельмі важныя для фармавання асобы але як кажуць жыццё чалавека гэта шлях пэўных дасягненняў і пэўных расчараванняў і э, пэўна маё э, германафільства я могу сказать что быў германафілам на жаль сёння троху выглядае такой сітуацыі расчаравання і звязана гэта перш за ўсё з той пазіцыі якую апошнія гады заняла не меншана да беларусь у никакого не секрет, что политика Европы генеральную линию формуют две країни – Німеччина і Франція. І э, політику Європи першими роками ставлена Білорусі формувала Німеччина. І політика, гэта, на жаль, коли її сформулювати вельми спрощено, це чекання, поки яна розмокшиться. Погляд на Білорусь як на неку недоречність, яка невідомо навошта як з'явилася, як певний як курйоз, політичний курйоз. І чекання того, що цей курйоз зникне расмокшыцца у неабсяжных расійскіх прасторах. І за гэтым у вялікай ступені стаяла не менчна, на жаль. І таму з гэтага пункту гледжання я разглядаю сітуацыю сённяшні погляд на немецчыну у вельмі значнай вялікай часткі беларускай інтэлектуальнай эліты, культурніцкай эліты. На жаль, гэта вельмі папсавала стаўленне да немецчыны. Пётра Садоўскі лічыць падобныя крыўды беспадстаўнымі. І прычыну такога стаўлення бачыць зусім не ў нямметчыне. Я не вельмі згодны з тымі, што кажу, што немцы як бы не надта падтрымліваюць. Я ведаю, што ёсць брашура выпушчаная з нагоды дзегоддзя дыпламатычных сувязяў паміж новай беларусю нямметчыны. І там прыводзіцца лічба, што немцы ўклалі ў Беларусь такую суму, якую ніхто не ўклаў разам э, з тымі самі грантамі для грамадскіх арганізацый і супрацоўніцтвам на ўзроўні дзяржаўнай. У адрозненні можа быць ад штатаў, можа быць ад Польшчы, можа быць ад Чехіі, можа быць, я не ведаю Швецыі там. Немцы яны ўсё ж такі рэальныя палітыкі. У іх менш рамантызму. Я не згодны, што немцы мала ўкладаюць, а другое э, вы сказалі, Беларусь не бачыць нейкай краіны. Ну што ж, І той же самы амбасадар Фрык забачыў два пратубіранцы з боку беларусаў, абарона курапатаў і змагання беларускага ліцэя. Гэта сапраўды ну, нейкія такія дзве падзеі, дзе э, до конца пайшлі. Калі б нашы прадпрымальнікі цяпер якія бастуюць, не казалі, што вот памешчыкі дрэнны, а цар добры і як напісала наша неба гукання прэзідэнта. Вот каб яны не гукалі прэзідэнта, а прыйшло іх там сапраўды не ведаю разоў там у 10 больш яны нешта там проламілі нешта зрабілі ну тады б мусіць гэта быў трэці протуберанец але пакуль што ён протуберанец толькі намячаецца ты пуху як пузыр э, лопаецца ну дык што ж там тым жа рэальным палітыкам з нямметчаны заўважаць а Лявон Баршчэўскі гатовы таксама фактамі падмацаваць свой адказ на пытанне, ці варта беларусам наракаць на немцаў за нецікавасць да Беларусі і няўдзел у беларускім лёсе. Сітуацыя крыху мяняецца і з'яўленне на мапе свету такой краіны, як Беларусі, но не прайшло незаўважаным. Прынамсі, скажам, не параўнацца ні з кім, як зацікавіліся менавіта нямецкія гісторыкі і палітолагі беларусі беларускай сітуацыі за апошнія 10-12 гадоў было напісана вельмі много да і традыцыя была першыя кніжкі на захадзе пра беларусь як асобную адзінку пісаліся заўсёды в нямметчане это была і егера праца 1919 года і потым праца энгельгарта часоў другой сусветнай войны у культурніцкім сэнсе якраз немцы імкнуліся асэнсоўваць беларусь як тэрыторыю як культурніцкую з'яву ну і зноў таких ўсё ж толькі ў кнігарні ў нямецкай можна знайсці хаця б размоўнічак беларускай мовы ні, ні ў чэшскай ні ў польскай зараз не знойдзеш ну рэшце рэшт гэта капітальны падручнік гісторыі сумесна створаны гісторыкамі некалькіх краін нічога ў іншых бліжэйшых заходніх краінах падобнага не было зроблена таму нямецкай прасторы мы ўсё-такі прысутнічаем это не французская не нідерландская не італьянская прастора Ці ёсць у гісторыі далёкай ці блізкай прыклад ідэальнага суседства Беларусіі нямецчыны. Той прыклад, які можна было б узяць за ўзор для сённяшняга дня. Вось што на гэты конт думае спадар садоўскі. Бярыце, чытайце гісторыю крыўскай кнігі ластоўска і знайдзіце там недзе ў першай трэцяй кніжцы дамовы полацка, віцебска з рыгай з годскім берагам. У 13-14 стагоддзям да сярэдзіны 14 было заключана каля 20 дамоваў паміж беларускімі местамі полацкай віцебск з рыгай вось тым згодскім берагам калі паглядзець на прозвішча нямецкі там былі немцы з поўначы германії сярэдняй германії гэта так можна было б сёння будаваць свае адносіны сапраўды беларусь транзітная тэрыторыя і ўсё гэта тады ўжо было жылі купцы яны раўняліся на права наша але судзіліся по праву нямецкаму это даволі цікава то было так званое штапельное право, где там э, товары складаются, як они продаются, кто может куплять, кто не может куплять. Дозвол на покупку товаров у Витебскую Полоцку повинны были специально отримливать, допустим, Новгород Псков. Это лечилось за межа. Кермаши, когда можно было продавать товары в раздроб, дозволялись, когда не помыляюсь, два раза на месяц. Все, все было расписано. Были, я бы сказал, теперь таможенные, мытные некие ангары тавары маглі захоўвацца э, дзе-небудзь пры церквах у спецыяльных ну, або нават у церквах былі духовныя асяродкі нямецкія немцы жаніліся э, з нашымі у немцаў працавалі нашы як бы цяпер сказалі наёмныя службоўцы ўсё это было і вось тады немцы праводзілі тую рэальную палітыку якую яны сёння хочуць праводзіць Артур клінаў лічыць, што нямметчане і Еўропе не заўважаць нас доўга не ўдасца. Але сітуацыя прынцыпе не так песімістычна як была яшчэ пару гадоў таму зараз Европа і Нмецчына доўга назіраючы на гэты працэс расмоктвання лабяруста і не хоча размоктвацца і наадварот яна не то не расмоктваецца а ўжо стаіць на самым парозе апеданнай Еўропы і коршыць пагрозлівыя рожы і немецша не еўрапейцам і невядома чым гэты корш нешта закончыцца краіны рэальна не жадае знікаць і наадварот яна жадаюць быць таким сур'ёзным раздражняльнікам фактарам еўрапейскай палітыкі і І таму натуральна, што зараз Європа пачынае ўжо глядзець на натуральнасць абсалютна інакш. Яна пачынае зразумець, што яна ніколі не дзенецца і мне нейкую пэўную палітыку, стратэгію да Беларусі трэба ўсё ж такі знайсці, бо Еўропа не мела да Беларусі ніякай стратэгіі ніякай палітыкі. Яна і зараз толькі пачынае шукаць. вельмі шкада, бо немешчана вельмі сур'ёзная краіна ў еўрапейскім кантэксце. І натуральна, што для Беларусі было б файна мець у нямешчані партнера і мезі добрыя стасункі, добрыя кантакты. Thank you раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя дачыненні паміж нашымі дзяржавамі. Адкінуўшы ў бок дыпламатычныя формулы і ветлівасці, спрабую ўявіць узаемавыгадныя адносіны паміж вестфальскім бауэрам і петрыкаўскім калгаснікам, паміж люфтганзай і Белавія, паміж кампаніяй Мерседес і менскім мотавелазаводам послухаем пётру садовскага я назову два ключавыя словы макроінтарэс і мікраінтарэс это тэрміны з геапалітыкі давайте паглядзім на бельгію что такое бельгія у Это, кажуць, частка сэндвіча паміж Францыяй і Нямецчынай. Маленькая Бельгія вырашы, што ёй вельмі выгадна быць часткай сэндвіча паміж Францыяй і Нямецчыны. Яна знайшла сваю шчэлку, як пруса утачылася. І фінансавыя, эканамічныя ўсе адносіны маракуе будаваць так, каб неяк выкарыстаць і тое і тое. І это такі невялічкі паразіт. Значыць, кожная малая краіна яна павінна разумець што яе макраінтарэсы павінны быць у адпаведнасці з мікраінтарэсамі вялікія дзяржавы малая дзяржава павінна заўсёды прыстасоўвацца І тут я скажу нават страшную рэч, часам палітыка малых дзяржаў павінна быць цынічнай. Яны не павінны кожны раз, допустим, як у нас часам наш кіраўнік дзяржавы памыкаецца каментаваць усякія вялікія падзеі. Ну дзе там ужо мочку э, брахат на сланая. Значыць, гэты мочка ён проста павінен будаваць нармальнае дэмакратычнае, разумнае людскае жыццё ў сябе, але выкарыстоўваць э, сітуацыю і недзе ўшчэмліваецца, як ушчамілася Бельгія паміж францыяй нямецчынай мы разумеем што калі даез далучаліся польша літва іншыя новыя члены і пачалі падтрымліваць злучаныя штаты пры іх кампаніі іракцкай это яўна былі цынічныя заявы Яны самі выдатна разумелі, што яны ніяк не паўплываюць, але яны хацелі неяк э, выйграць нешта на супярэчнасцях паміж злучанымі штатамі Еўропы. Это натуральна. Это была несімпатычная пазіцыя, бо каму падабаецца іракская вайна. Па-мойму, мала каму і все разумеюць что тут пахне нафта і гэтык далей так что дыпламатычна можна канешне гаварыць что вось мы партнёры мы будуем там на выгодных умоў все гэта так але з вялікага па па гамбургскаму рахунку з геапалітычнага пункту гледжання я б сказаў что тут не гаварыць вось пра такі адносін Нямецчына без нас можа жыць. Радыё свабода вострая брама глыбока схаваны ў душы недавер беларуса да немца мае даўнюю гісторыю і сфармаваўся задоўга да мінулай вайны на чым ён трымаецца сёння у сённяшнія суразмоўцы з метра бартосіка напэўна як і большасць сучасных беларусаў ставяцца да немцаў неадназначна на пачатку перадачы гэтую неадназначнасць я назваў недаверам які з'явіўся ў нашых дачыненнях у той самы момант калі мы перасталі быць роўнымі калі нашы продкі страцілі свой голас у еўрапейскіх справах а немцы разам з расейцамі пачалі распараджацца нашим лёсам важно тое что некалі гэтага не было і что сёння мы спрабуем намацаць і аднавіць менавіта той колішні тып дачыненняў які існаваў у полацкі перыяд нашай гісторыі у З нашага боку гэта стала магчымым толькі цяпер, калі мы за стагоддзя вынішчэння так і не азніклі з геапалітычнай арэны свету і зноў набылі свой голас. З нямецкага боку таксама адбыліся змены. Немцы пасля другой сусветнай вайны перасталі быць імперскай нацыяй. гаворачы пра немцаў я ўвесь час кідаю вокам на расейцаў на таго маскаля які паводле каліноўскага разам з немцам прынес беларускаму народу найбольшыя крыўды ў гісторыі рассія сваіх імперскіх амбіцыяў не пазбылася і па-ранейшаму ставіцца да нас як да свайго сатэліту беларуска-расійскі саюз выглядае карыкатурна існуе толькі на паперы і толькі для таго каб служыць падпоркаю цяперашняму палітычнаму рэжыму беларусі Расія застаецца непрадказальным суседам. Ніхто не ведае, што з ёй будзе і як яна стане паводзіць сябе праз 5 ці нават праз тры гады. Расія па-ранейшаму як прыродная стыхія, як цунамі, як атмасферная з'ява. Што да нямметчыны, дык яе паводзіны мы ўжо можам прадказаць. Да прыкладу, можам быць пэўныя, што ў агляднай перспектыве новай нямецкай агрэсіі і новай бяды для нас не будзе бо мы ведаем галоўную прычыну, якая ў ранейшыя гістарычныя часы ператварала нібыта адукаваную і выхаваную еўрапейскую нацыю ў жахлівую стыхію. Калі культурны быццам бы народ, які даў свету найлепшую літаратурную музычную філязофскую клясыку, ператвараўся ў батальёны дзетазабойцаў і рабаўнікоў. Сёння такой прычыны, каб немцу стаць нацыстам няма. Але гэта ўжо тэма іншая гаворкі і іншая перадачы. thank you